Nou ja, is nou weer vandag my, my voorrecht en my geleentheid om, om nog een nieuweling aan julle voor te stel in die gemeente. Ek weet nie, waar is Lukas nou nie? Lukas is met die vorige nieuweling op pad. So julle moet sommer vir klein Jan brings, laat ons klein Jan aan julle kan voorstel. <laughs> julle weet mos, elke opa dink sy donkie is een reisiespert. Maar ek wil julle sê, hierin is het July wenner. So, dis vir my rarig, een special dag vandag, om sommer net vir klein Ian te bevestig as deel van die gemeente, as deel van die huishouding van Jesus Christus. En uh, dis vir my baie speciaal, klein manniekie, want jy, jy is die geseende van die Heere. En amal kan het sien, want jy is vir amal een seen, en mag jou leven een seen wees, die Heere het sy aangzicht oor jou verhef, om aan jou vrede te gee, die Heere is die een wat jou sien en jou behoed, jy is geseen met elke geestelike siening in die hemel, en Godse droom oor jou lewe van vrede en die onheil nie, is jou deel. Ons sien jou vanmorgen, ons sien jou by jou ingang en jou uitgang, ons sien jou lewe, ons sien jou so, dat jy soos Abram sal wees, en, dat jou lewe een seen sal wees, en dat nazies en koning sal trek na jou licht toe, en na jou straal na opgang. En jy sla vir ons so groot seen, hoor jy, hoe lieve ding. <laughs> en vader, ons seen sal my hierdie gesin, dankie heren, dat ons die voorrecht het vanmorgen, om net te bevestig, dat die naam uitgeroep is oor hulle, dat daar by jy nie afstand is nie. En al is ons ver van mekaar verweider in die vleesrelling, dat ons in gees een is, en ons dankie daarvoor. Ons sien hulle op hulle pad, ons sien hulle om te gaan, en ons sien hulle ook om terug te kom, Vader. Maar ons dankie dat u by ons is en in ons is, heel dag, elke dag, altyd, in Jesus naam. Amen. Amen. Allee. Alright, as iemand van ons een woord het vanmorgen, luister ons graag. Hallo julle almal. Baie lekker om hier te wees. En dis ook 'n baie lekker dag nê. Nee. Daar buite is nie so warm nie, die weer het verander. Ietsie wat my opgeval het die afgelope tyd is hoe geseënd ons is. Jan het vanmôre daarvan gepraat en gesê hy gaan daaroor praat vir oggend. Maar jy weet, die woord van die Heere sê vir ons, dat voor die fundering van die kosmos, voor die fundering van die kosmos, het God al besluit om ons in Christus Jesus te sien. Die sien kom nie van die kruis af nie. Hy is lang voor die kruis. Hy hy is lang voor die fundering van hierdie kosmos. Toe het God ons al geken. Het jy jou alreeds by jou naam geken? Is dit nie fantasties nie? Jy is nie een toevalligheid nie. Jy het nie maar net in hierdie wereld gekom en God is nie bewus van jou nie. Ja, baie keer is ons so onbewus van hom, baie mense is onbewus van hom. Maar hy het jou geken voor die grondlegging van hierdie wereld af. En hierdie gedeelte in Colossians is my so fantastisch. Nou, vers 19 sê, want dit het die vader behaag, dat in hom die ganse volheid so woont. Dit is nou in Christus Jezus. En dat hy door hom alles met homself verhaal, sou versoen. Nou, die Griekse tekst is hier omgedraaid, die twee verse is omgedraaid, die ene en die volgende ene. Maar wat hy eindelijk sê is, dat hy alles, elke een ding, hy praat later daarvan, net in die, in die einde van daar die vers, nee, hy sê, die dinge op die aarde en die dinge in die jimmele. So elke een ding op die aarde en in die jimmele, het hy moet hom ooreengebring. Ons Afrikaanse vertaling sê versoen die oorspronkelijke vertaling, die woord wat naast is aan, aan, aan die oorspronkelijke vertaling is, om oor een te bring. God het elke mens en die kosmos met hom oor een gebring. Nou, dis nou een ander story oor die kosmos, nee, want Jan het al daar oor gepraat oor die openbaarmaking van die kinders van God, wat eindelijk hierdie kosmos moet in lijn bring met, want dis ook ons verantwoordelijkheid met Godse wil, nee, maar hy het ons in volmaaktheid ooreen gebring met homself. Weet, dit is, is my so fantastisch, want ons lees uh, in Johannes 3 vers 16, waar hy praat van, so lief het God die wereld gehad, en sy enige gebore sien gegee het, die woordkie gegee het, beteken eindelijk uitgestoord het. Hy het homself eindelijk uitgestoord vir elke mens. Want hy was van die begin af. Ons ken ons Johannes 1, he. in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was God. En die woord het vlees geword, vers 14. En onder ons kom woord. Hy het homself kom uitstort om ons in sy skepping ooreen te bring met hom. Dis nie fantasties nie. Die skepper. Die groot skepper God. Hy gee homself Hy is so lief vir ons. Hy is so lief vir jou. Vir elke mens op hierdie aarde, net vir ons nie. Elke skepsel op hierdie aarde, van die begin af tot die einde, dat hy geweet het van ons. Hy het geweet van al die moeilikheid wat kom. Hy het geweet van die sondeval. En vooruit het hy gedink. Uiteindelik gaan ek myself gee in die vorm van Jesus Christus, wat geopenbaar is, vir jou en vir my. Dit is nie fantastisch nie. Vers 1 dan sê ook, jylle wat vroeger vervreem was en vijandig gesin was dier die bose werke, het hy nou verzoen, ek wil nie eers die betekenis daarvan praat neem, hy sê, uh, het hy nou verzoen in die lichaam van sy vlees dier die dood, om jylle heilig, sonder gebrek, ander woord, daar is eintlik blaamloos om julle heilig blaamloos en hoor hierdie ene onantastbaar vir hom te stel. Man, jy is eintlik onantastbaar. Jy is eintlik onantastbaar. Ja, ek dink daaraan vanmôre, dink ek, jy weet die, die woord van die Here leer vir ons van die Heilige Gees wat gekom het as pand, as seël ons te seel, as ons in God wandel, en ons kom op daar die plek, waar ons besef, wat is ons positie in hom, wat is ons stand in hom, dan sê die woord van die Heere, is jy eindelijk onaantastbaar, want dit was Godse plan, voor die grondlegging van hierdie wereld. En ek wil net die gedachte weer los vanmorgen, wat een fantastische wereld, Hemelse Vader, het ons nie. Prijs die Heere. Dankie André. 1 Petrus 3 vers 9 skryf Petrus vir ons hierdie ding, hy sê Vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoord nie. Hy sê, my sê in, in teendeel. Hy sê, want hiertoe is ons geroep, so dat ons sê kan beerwe. En dit is ons uitgangspunt vanmorgen, jy weet, ek dink soms so daar oor, nou kom die nieuwe geslag met hulle kinderkies. Ek gebruik het sommer as een voorbeeld. Hier kom Lukas hulle met klein Jan vanmorgen en ons sien om. Nou, ons het hom al baie geseen, ons hou aan om hom te sien. Verstaan jy? Maar nou, nou kom ons net as gemeente en ons sê as gemeente, sê ons vir elke nieuweling, sê ons, ons sien jou. Wat doen ons as ons om sien? Gloe ons wat ons sê. Je weet, ons sing vanmorgen daai skrif in 1 Johannes 4:17. Hy sê as he is, so are we in this world. Soos hy is, is ons in hierdie wereld. Ons is sy gesante. Hy het ons in hierdie wereld gestel, soos al baie gesê het, om om te verteenwoordig. Hy het nie een lichaam in hierdie sigtbare wereld nie. En daarom het hy gekies om in ons te lewe en om uitdrukking te gee aan wie hy is, dier ons. Nou, dit is nogal een groot ding, nee, as ek na my eie leven kyk en ek sê, Heere, is my leven rarig uitdrukking van wie jy is? Dan moet ek eindelijk my kop in sin in skam te laat sak. Maar gelukkig is God nie in die veroordelingsbezigheid nie en hy is ook nie in die verwijt nie. So hy verwijt ons nie, maar hy kom nooit ons elke keer om te sê, bedink dit weer, dis eindelijk die rede waar jy is. It's no longer I, but Christ is my life. Paulus sê dit in Glaasjes 22, hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. So hierdie goed wat ons sing, het, het, sy gosie sommer ons uit ons duim uit nie, ons sê dit ergens sy kry nie. So wat ons nou wil vir mekaar sê, kyk, ons kom een eindpad aan, ons het gekyk na die hoofletter Adam. Adam wat volmaak was, wat niks gekort het nie, waarvan, dis, na, van die Adam wat David praat, as David sê, die Heer is my herder, ek kort niks. Jy sê, die Adam kort niks, daar is niks nodig om bijgevoeg te word by die Adam nie ons is blaamloos, ons is volmaak herstel in hom. Wel, so was die eerste adem uit uitgeval laai, Jezus het ons kom herstel in die, in die laaste adem. En ons het gesê, ons groot strijd was om weg te kom van die opblaas van die klein adem af en te kom by die ontdekking van die hoofletter adem, die adem wat God gemaakt, die herstel van die kruis. En ek dink ons het dit redelijk beet gekry, ons is miskien nou nie heeltemal volkmaak daar nie, maar ek dink ons het een groot begrip daarvan al reeds begin kry, dis net nie so makkelijk om dit praktisch in ons levens uit te oefen nie. Want in ons levens spook ons nog steeds met die klein adem, want die klein adem is so gevestig in ons koppe, en ons probeer om nog steeds groter en belangriker laat lyk. Terwijl die Heere sê, ek het jou klaarvolmaak gemaakt, ek is tevrede met die prijs wat ek betaal het. En toe ons gekyk na geloof, so sê, ons geloof is maar net genoeg om ons na God toe te vat, so dat sy geloof in ons kan oorneem. En ons gesien, hoop is nie meer een hink op twee gedagtes nie, is nie meer, gaan dit gebeur of gaan dit nie gebeur nie, dis een werkelijkheid. En toe, toe gaan we gekyk, die drie loop ons saam, geloof, hoop en liefde, en toe het ons gesien, dat selfs liefde is nie, is nie my liefde vir God nie, maar Godse liefde vir my. My geloof, my liefde vir God, vat my na God toe. En daar ontvang ek sy liefde, want is die enigste manier hoe ek aan lief he. Jy sien, my liefde, ons menselike liefde, het ek jou lief omdat jy my lief het. Da is altyd die teenprestatie nodig. Godse liefde is die een wat werk sonder teenprestatie, wat sê, ek het jou liefde in spuite van. En ek en jy het dit nie, dis waar hy Petrus uitgevang het, toe hy sê, agapai jy my, en Petrus antwoord, ek viel jou jy. Verstand, Petrus het besef, hy sê, ek het jy lief met my liefde, maar Jesus sê vir my, jy my lief met my liefde. En die antwoord is nie, hy het nie, maar hy antwoord, ja, ek het. <laughs> maar hy gebruik een ander liefde, sien jy die woordspeling daar? En daarom, wat ons nodig het, is die besef, is, as ons besef wie die groot Adam is, as ons die geloof wat hy ons gegeet, gebruik om by hom uit te kom, so dat sy geloof kan die woord wat hy oor ons gesprek het in vervulling bring, onthou eh, Jeremia 33-14 het gesê, daar kom daar spreek die Heere, dat ek die goeie woord wat ek gesprek het aangaande Israel en Juda, dat ek die goeie woord, die seen woord, in vervulling gaan bring. Reg, van die begin af was God in die Seen bezigheid, en nou kom Petrus, en Petrus sê, Seen. Dit is interessant, daar is twee woorde, daar is die oud-testamentiese woord vir Seen, is die woord Barak, wat beteken letterlik toneeldeel. Dit beteken, met ander woorde, om God te Seen. Je weet, ons sê altyd, in ons godsdienst denk het, ons gesê, ach, Heere, sal hy, ons is ons nou so, ons bid oor die kos, en sê ons, Heere, Seen hy die kos. Dit is nie wat Petrus sê nie. Petrus sê, sien jy, jy is geroep om te sien. So, besef jy, so lang as wat ek sê, Heere, sien jy die kos, Heere, sien jy die kind, Heere, sien jy my bezigheid, Heere, sien jy my lichaam, my gezondheid, wat ook al. Solang ek dit sê, staan ek passief apathies en ek deel net opdracht uit. Dit is wat ek sê, die ou concept wat ons van gebed gehad het, is, nou as ons klaar gebid het, het God een verskrikkelijke klom werk om te doen. Want ons het vir hom een opdracht na die ander gegeen terwyl ons smil aan ons lekker kos, wat hy moes geseen het vir ons, hy moes het vir ons gee, toe my ons seen, toe my ons dankbaar maak, en toe moet, nou moet hy ook denk aan die ouds wat minne bevoorig is. So hy hardloop rond om te werk terwyl ons eet. Denk bykie mooi nou, dis precies ons gebid het. Maar nou bid ons nie meer so nie. <laughs> Nou het ons verstaan hoe dit werk. God het gesê, ek wil hy, jy moet wees wat ek jou gemaakt het, en om te wees wat hy ons gemaakt het. Soos hy is, is ons in die wereld. Sê hy, en nou ek gee myself die volheid van die Godheid, woon in Jesus lichamelik, wat André vir ons gelees het, hy sê, ons het daar die volheid, nou sê hy, nou wil ek sien, God sê ek wil sien, hoe gaan God sien, God sien dier my mond, nou wil ek jou vraag, geloo jy die sien waarmee jy sien, geloo ons dit wat ons vir klein Ian vanmorgen oor sy leven gesprek het, want as het nie geloo nie, dan is het woorde, maar as ons dit geloo, besef jylle, dit is hoe sy leven gaan wees. Sy leven gaan een precieze refleksie wees van dit wat ons gesê het. En wat het ons ook vanmorgen gesing, ons gesê, You're the high priest of my life and the word of my confession. Hy is die woord van wat ek belei. Hy is die woord. Hy het vir my die woord gegee. Hy sê in elke woord wat ek spreek, every word I speak, you present to the Father, want hy staan aan die rechterhand van God. Hy sê, en elke woord word een saad. Every word becomes a seed, and they create life and peace. Nou wil ek jou vraag, as dit waar is, sien jy hoe belangrijk is dit om te glo wat ons sê? Waarom sê eh, Salomo dan, dood en lewe lewe in die macht van die tong? Hy wat sy tong gebruik, die woorde gebruik, sal die vrug eet van wat hy spreek. Kan jy sien die kritische ding. Nou wat gebeur is, wat interessant is, het jylle achtergekom hoe dat ons uh, ingeoefen is om negatief te praat, om te kritiseer, as baie goed wat ons kan kritiseer. Kijk net na die politiek, dan het jy nou een lekker dik lijst, jy sal nie dier om gewerk krijg nie. Maar daar baie wat ons kan kritiseer, daar baie wat ons in ons levens het, wat negatief is, wat ons kan observeer en uitspreek. En besef jylle, tot watter mate glo ons die negatief? Ek sê nou ons, die wereld, nee. Want die wereld is op die negatieve ingestel, gaan kyk na die media, gaan kyk na die nies, gaan kyk na die korante, die goed wat verkoop is negatieve nies. So, dit sê vir my een ding, dit sê vir my, dat ons, sonder dat ons het rechtig besef, dat ons die negatieve wat ons spreek, glo. Wat is die resultaat? Ons eer die vrucht daarvan maar nou moet ons uit die heiding uitkom, ons moet besef, maar ons is nie klein Adam wat probeer groot wees nie, ons is nie klein Adam wat klein is in homself, minderwaardig in homself, skillig is voor God, dit nie gemaakt het nie, en nou probeer punt te kry en homself probeer opblaas nie, dier die rechte goed te sê nie. Met andere woorde, as Petrus nou vir ons sê, sien, so dat jylle sien kan beerwe, dan sien ons nie om sien te kry nie. Verstaan jy, dit is nie een recept nie. Ons sien, omdat dit is wie ons is. So besef jy, ek kan nooit by die plek kom in my leven waar ek seen, as ek nie besef, ek is die seen nie. Paulus skryf, hy sê, ek bepaal dat iemand sal gee nie uit wat hy nie besit nie, maar uit wat hy wel besit. En daarom, as jy nie die seen in jou omhels het nie, as jy nie die seen vir jouself toegein, as jy nie aanvaar het dat jy Godse seen is nie, Jy weet ons sê spottenderwijs van mense wat hulle self aanstel as en wie wat is dit? Dis minderwaardigheid wat uiting vind in trots. Maar kyk net wat maak ons. Ons sê vir die ouwens, ons sê, die ou dink, he's God's gift to mankind. En ons bedoel dit baie negatief. But do you realize, you are God's gift to mankind. Besef jy hoe verskrikkelijk waar is dit? Jy is Godse geskenk vir die mense die vraag is, is jy Godse geskenk vir die mense om jou? Hoe gebeur dit? Dit gebeur dier te sien. Daarom sê hy sien. Sien is om goed te spreek van. Om goed te spreek van. Daar is een Griekse woord wat ek opgekyk het. Dit is die woord eulogio. En you, you is goed. Logos is wat ons spreek. Nee, eulogio is om goed te spreek van. Nou sê, Petrus, spreek goed van. Nou, dinge weer wat André gesê het vanmorgen, van voor die grondlegging van die wereld af, het God ons voorbeskik om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Wie? Wie is ons? So lief het God vir wie gehad? Ons gehad. Wie is ons? Die wereld. So God het het voorbeskik en daarom het Jesus die prijs van hom al betaal. So dink nou mooi daar As ek kwaad spreek van iemand, ek praat nou met myself, maar as ek kwaad spreek van iemand, spreek ek kwaad van God. Besef jy dit? Maar as ek goed spreek van iemand, dan het ek myself met Godse skeppingsplan opgelein. Dit is die woord wat André gebruik het vanmorgen, om opgelein te wees, om, om in pas te kom met hom. God wil ek amper sê, steer om nie. Hy sê aan hulle, sondes en ongerechtighede sal ek nooit meer dink nie. God steer om nie aan die foute wat ons maak en die gemors in die wereld nie. Wie waan steer God om? God steer om. Sy gees begeer met jaloersheid binnen ons. Hy wacht met ongeduld om ons genadig te wees, Jesaja 28. Hoekom? Omdat hy sê, ek wil myself laat geld, ek wil myself sigbaar maak, ek wil my gesag in die geestwereld laat deurvloe deur jou. En nou is die vraag wat ons moet vraag. Verstaan ek en jy het ons begrip van die twee werelde. Die sigbare wat ons kan sien en die onsigbare. Gloe jy die onsigbare wereld? Of het ons prooi geword van die mens, die mens, die 666 mens, en die 666 mens het niks met een visa kaart of een tattoo op jou kop te doen nie, of met jou voorhang, 666 is, is om sonder Godse geest te wees, om te dink soos die mens en om te doen soos die mens. Moe aan hierdie wereld gelijkvormig wees nie, moe nie 666 wees nie. Dis wat Paulus van sê, hy sê, word veranderd in die vernieuwing van julle gemoed, want as julle Godse geest toegelaat het binnen julle, dan word julle 766. En as jy Godse inspraak in jou denken toegelaat het, en dink soos God en tot bekering gekom het, my gedachte verander het om soos God te dink, dan word ek 776. En as ek dan nou nog doen en praat soos God praat, dan word ek 777. Soos hy is, is ons in hierdie wereld so vergeet van die bees in Brussels. Die computer wat daar staan, 666, Goga maak vir Babel bang. Hy sê, daar baie antichriste. Waar is die antichrist? Is binnen my. Die een wat die 7, die 6 wat omself handhaf tegen die 7 in my. Die mens wat omself handhaf tegen die geest van God in my. Dis die antichrist. Maar nou, ek wil terugkom tot die geestwereld daar is een geestwereld en een vleeswereld. En nou weet ons, ons is allemaal goed vertrouwd met hoe die vleeswereld werk. Ons sien hoe die vleeswereld werk. Ons sien hoe die vierige pijle van die boosheid tegen ons afgeskiet word. En daarom het Paulus vir ons gesê, ons met die volle wapenrusting van God aantrek. Want hy sê, as ons die volle wapenrusting van God aan het, dan sal ons weerstand kan bied. Nou, jy weet, die wapenrusting gaan dier een klomp stappen. Ek wil sommer net partij noem. Een is die helm van verlossing. Om my denken gezond te hee. Want as my denken gezond is, as ek dink soos wat God dink, want onthou ek het gedink soos die mens, maar nou dink ek soos God dink, as my denken gezond word, dan dink ek soos God. En dan, God kou nie sy naals oor wat in Suid-Afrika aangaan nie. God kou nie sy naals oor wat in die wereld aangaan nie. God is die oppergesag van alle gesag. Maar weet jy wat? Godse oppergesag kan nie werk. Behalwe dit my en jou nie. En nou begin dit vanmorgen, eenvoudig. Eenvoudig dier te sien, dier goed te praat van. Nou, jy weet, as hy vooral in die politieke arena kyk, dan gee partij ouwens vir jou dan bitter min om goed van te praat, en baie om sleg van te praat. Maar jy weet, as ouwens wat so met my verskil, dat in hulle opinie gee ek hulle bitter min goed om van te praat, en baie om sleg van te praat. Maar wat is die gemene deel hier? die gemeendedeler is, hoe lief het God die wereld gehad, dat hy ons sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, dat ons voor hom, dat ons sonder gebrek voor hom in liefde sou wees. Reg? En as ons ons gedagtes oplein met syne, dan is dit ons wat ons kan sê. Ons kan dan, as ons van mense praat, kan ons praat van wat God vir hulle met hulle gedoen het nie hoe hulle nou leef nie, want God sê aan hulle sondes oortreding as ek jy dink nie. Maar om te praat en te dink oor wat God met hulle gedoen het. Die selles wat hy met my gedoen het. En besef jy, nou kom Salomo en Salomo sê, hy wat die tong gebruik sal die vruchte daarvan eet. En Paulus skryf vir die Colossense en hy sê, net wat een mens saai, dit sal jy maai. En nou het Petrus vir ons een eh, saai in my beginsel hier gegeen, het gesê, sien so dat jylle sien kan beherwe. <laughs> Haha, so jy sien, hier komt een saai in my beginsel in. Maar ek wil net weer terugverwijs in die selde ding toe, luister mooi, moet dit asblief nie sien vanmorgen as een recept, ek moet sien om sien te kry nie. Ek sien omdat ek geseend is. Ek sien omdat ek die sien is. Kan jy dit verstaan? kan jy toelaat dat Godse gees jou beet kry en dit tot jou verstand bring. Jou oortuig daarvan, jy is die Seen. Wees dan nou net dit wat jy is. Dan sal jy automatisch Seen. Dan sal jy nie kwaad met kwaad vir geld nie. So jy luister mooi, moet nie kwaad vir kwaad vir geld en skelmoord met skelwoord, is nie opdrag soos in die wet van die ouwe verbond om nie kwaad met kwaad te vergeld en skelwoord met skelwoord nie, is wat? Is een uitdrukking van wie jy is. As jy ontdek, jy is Adam. Vertaan jy, as iemand sleg van jou praat, kan dit verander hoe God na jou kyk. So laat hy dan maar recht praat. Praat jy dan goed van hom. Want jy sien, want dan gee jy uiting dan demonstreer jy met jou lewe demonstreer jy dit om kind van God te wees. Goed, wat doen ons nog as ons sien? Uh, ek het so paar goed as hier neergeskryf. O, hy sê bijvoorbeeld, hy sê, Philippense 4.9, ons verlede week al oor gepraat, Philippense 4.9 het gesê, alles wat waar en eerbaar en rein en lieflik en loflik is, bedink dit. Wat er deeg of wat er lof ook al, bedink dit. So as ons dit bedink, wat gebeur nou met my? Dan word wat ek sê, word wat? Is een uiting van wat binnen in my plaas vind. Nou, jy weet die Engelse vertalings praat van die woord sien as bless. To bless, bless it. Nou, as ons kyk na Matthies 5, dan sien ons die woord daar, blessed are the meek, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Hy gebruik die woord bless, of sien, maar dis nie wat ons in Afrikaans het nie. Ons Afrikaans vertaling sê, salig is die wat arm van Jesus, salig is die wat rein van hart is, salig is die wat honger en dorst na gerechtigheid. En dan gebruik hy ander woord. Die woord wat hy daar gebruik is die woord makarios, wat beteken om versadig te wees. Nou, waarna verwijs hy? Jesus verwijs dat al wat my kan versadig, my tot rust bring, is die bewustelike teenwoordigheid van Godse geest in my. Daai seel, daai armbon, wat God my gegeet, waar my my verseel het. Toe ek om aangeneem, om ingenooi het, het hy in my kom woon. En nou sê hy, versadig, vervuld, is die een, wat honger en dors na gerechtigheid, wat een rein van hart is, wat sagmoedig is. Vertaan jy, gebruik jy die beeld, maar eindelijk sê hy, Iemand wat versadig is met Godse gees is sagmoedig. Iemand wat versadig is met Godse gees is, is arm van gees, bedoelende arm van gees, arm vir 6, maar ryk vir 7. Voor julle van arm van gees, arm van die gees van die mens, die die mensdenke. So nou sê hy versadig. So sien jy wat gaan gebeur as ek versadig is met Godse teenwoordigheid en ek is met Godse teenwoordigheid in my besig wat gebeur? Dan activeer dit wat Jesus gesê in Johannes 4, hy het vir die vrou by die put van Sigar gesê, die woord, as jy die water drink wat ek jy sal gee, dit sal word een fontein wat opspring tot in die eeuwige lewe. Dan beteken dit wat ek sê, is niks anders as die opspring van die fontein. Jesus sê die laatste dag van die feest, roep hy met die groot stem uit, hy sê, daar in Johannes 7, hy sê, wie na my toe kom, strome van levende water, sal uit sy binneste vloe. Johannes 7, 38. Strome van levende water uit sy binneste. So sien julle nou, nou gaan die sien waarmee ek sien, gaan niks anders wees as my natuur nie. Is dit nie Godse natuur nie? Ek wil julle met die ding bedink. Besef julle, hoe was die wet? die wet wat God vir Mooses geet, eindelijk kontra Godse natuur. Godse natuur van die grond, het legging van die wereld, as, as om die mens te sien, om hom opgeleind te sien met sy droom. Hy het gesê, ek sien jou, wees vruchtbaar vermeerder vir die aarde onderwerp en eerst jou oor. Godse plan was sien. Abraham sê, ek sien jou. Alles was Godse sien. God het net een ding in gedachte sien. Elke keer as God verskyn het, seen. En dan kom die volk by Sinai en hulle kies die wet. En God wou hulle seen, dis wat oor hy daar was, sy teenwoordigheid, soos wat hy voor die, die Mooses geseen het, met sy kracht, met sy, met sy geest geseen het. En hulle kies daarteen en wat gebeur? Toe die, toe die wet kom, bring die wet die vloek saam. Want in plaas daarvan dat hulle die seen uit Godse hand ontvang, kies hulle. Kies hulle om die wet of om die sien te probeer verdien met hulle werke, klein Adam wat opgeblaas word. Maar, as jy dit op die manier kies, is daar een teenprestatie, en dit is as jy dit nie recht krij, nie kom die vloek. En die vloek is nie, een fontein bring nie vars en bitter water voort nie. God het nooit die vloek in gedachte gehad nie. Maar die wet het die vloek gebring. Kan jylle sien waarover Jesus gekom het om die vloek op te hef, om die wet te volbring. Daarom moes hy die vloek word. Hy moes die vloek word wat die wet gebring het, en hy het het geword, Glaasjes 3. Hy het die vloek geword, so dat die seen wat God en Abram beloof het na ons toe kan kom, daar is die seen terug by ons. En nou is ons geseen met alle geestelike seeninge in die hemel, in Christus. En besef jylle, as ek dan nou deel geword het, en jy sien, hier is een belangrike ding hier so, Jezus sê in Matthäus 5, daarby vers 44, want dat jylle ou verbond, eindelijk nog onder die wet, maar Jezus verwijs al klaar na die nieuwe concept wat kom. Hy sê dat geskrywe, vers 43, dat geskrywe, jou, naast hem jou lief en, eh, eh, maar jou vijanden moet jy haat, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijanden lief hee. Seen die wat jylle vervloek. Doen goed aan die wat jylle haat. Bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg so dat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die hemel is. Hier is een belangrijk een. Kijk mooi. Hy sê, werk in die teenoorgestelde gees. Hy sê, sien die wat jylle vervloek. Hoekom sê Jesus dit? Hy sê, want ek het die vloek geword. So besef jy, luister nou mooi, as ek morgen hier uitstap, en ek gaan vloek iemand, wat sê ek? ek kanseleer die kruis. Ek kan nie vloek, sonder dat ek die kruis kanseleer nie. As die kruis een werkelijkheid in my leven is, so lief het God die wereld gehad, dat hy die wereldse sondes omgeneem het, kan ek nie meer vloek nie. Ek kan niemand vervloek nie. Ek kan net die sien echo. Sien jylle wat gebeur? So wat gebeur nou met my ek echo die sien, en ons wil nou nou by die kindskap kom, maar, maar kyk nou mooi, dis wat Jesus sê, hy sê, om, om gestalte te gee, aan wat Jesus in die kruis gedoen het, gaan ek sien. Nou, maar ek wil net nie, jylle moet dit verkeerd hoor, nie, asjeblief. Moet dit nie hoor, as om nou moet ons uitstap en sê, nou moet ons sien nie. Moet dit as nie met daarmee uitstap vanmorgen. Stap uit die vanmorgen en te sê, ek is die sien ek is geseen en daarom kan ek seen. God het my geseen, ek het het nie verdien nie. Ek was een skirminkel, ek was een sondaar, en op die rechte tyd het Jesus vir die sondaar vir my kom sterf, en hy het my sondarskap van my weggeneem, en hy het my voet op een rots gestel, en hy het my een nieuwe skepping gemaakt, en hy het my waarde gemaakt, sonder gebrek, sonder vlek of rimpel, en iets dergeliks, en hy sê, wees dit, so dat ander kan sien in jou, hoe lyk hulle? Sien, baie dikwels is my leven vir iemand anders een antlag nou ja, partij ons kies dit dat jou leven vir die antlag is maar besef jy die weise waarop ons die antlag herstel is dier te sien dier waarde te sien in mense, waarde toe te voeg wie wat doen ek nog as ek sien ek ontlond een plofbare situasie Salomo skryf het lang al aan in spreke 15. Hy sê, een sachte antwoord keer die grimmigheid af. So besef jy, as ek sien, dan gaan ek automatisch ook een argument, een beklei, een oorlog, kanseleer. Wat er groot beklei het nie begin by een woord nie, net een woord. Ek dink aan hierdie padwoede bezigheid. Ons hoort, lees dit daar baie van padwoede. Julle achterkom is een nieuwe woord wat nou ontstaan het in ons nieuwe generatie, in die tyd waarin ons leven. Sien ons hoe dat nieuwe woorde ontstaan en nou is padwoede een van die goed. So wat gebeur? Hy ou doen iets in die pad waarvan ek nie hou nie. Dit gebeur gereeld nie. Right, en wat doen ek? Ek sien nie. En omdat my venster toe is en sy venster ook toe is, is die enigste ons wat die vloek hoor, is ek. Hy hoor het nie eers nie. Nou moet ek vir hom tekens wees. Met vingertal moet ek vir hom wees. Ek is bezig om jou te vloek. Hoor jylle? En dan trek jy ons af en sê, kom, laat ons bolle rol, kom ons sorteer het hier. Want besef jylle, wat gebeur? Een sachte antwoord keer die grimmigheid af. So as iemand jou te nagekom het, en jy so kon sê, maar ek sê in jou. Voor my is die makkelijkste ding, is om te sê, ek sien jou met Godse droom vir jou leven, want ek weet Godse droom is fantastisch. En as hy ou my nou rarig te nakom, om dit te sê, ek onthou dit nie, nie altyd nie, partijker vergeet ek. So, ek probeer my nie aanstel en sê, ek krij dit altyd reg nie, maar dis wat Godse geest vir ons sê, sien, moet nie vervloek nie. Gebruik die geleentheid om te sien, jy draad aan die sien, sien dan die ou met Godse plan vir jou leven en hou aansien. Ek het julle vertel van die ou wat so daar by, by my inbreek op die plaas, en dit frustreer my so, want hy al soveel keer ingebreek, en hy steel niks, en hy is niks om te steel, en hy breek in my plekstuk, en, en ek verstaan jy, en ek voel om sien, maar op die andere manier, jy weet, dat, as die woord barak in die breus, wat sien beteken in die breus, as een eufemisme, as een omgedraaide beeld, en nou, onthou julle in Jobse tyd, sê Jobse vrou, vir Job, sien God in sterf, gebreek jy ook die woord, maar dit beteken eindelijk die omgekeerde, dit beteken eindelijk vloek God te sterf. Jy sien so, ek wil hierdie ou sien, maar ek wil eindelijk die omgekeerde sien, wil ek om jy sien. Tot ek besef, na die laatste keer, want nou is ek al lang al bezig om om te sien met Godse plan sy leven, maar hy hoor nog hierdie sien nie, ek moet elk vir hom vingertaal ook gee. Maar in elk geval, hy hoor nie hierdie ding nie, en hy kom toe, waar toe weer inbreek, net toe ek dink, nou het ons hierdie ding in die bed gesit, hier sy weer. Weet jy, en dis asof ek nou stoe, ek, ek, ek in die heren oor die ding, ek sê, heren, maar, hoekom is my woorde dan so lig, dat ek nie hierdie ou kan wegsteen nie? En is asof die Heere vir my sê, love him into the kingdom. En sê, daar val ek weer terug. Ek sê, Heere, maar ek kan hierdie ou nie lief heen nie. Hierdie ou gee my alle rede om om nie lief te heen nie. Maar die Heere sê, ek het myself rede gegee om om lief te heen. Sien wat God gedoen het. Omdat ons om nie rede gegeet nie, het hy omself rede gegee om, om lief, ons lief te heen. God sê, ten spuite daarvan het ek om lief, kan jy om so lief hee? Ek sê nie, jyre, ek kan nie, maar jy kan. En ek kan na jy toe kom, en jy liefde in my kan werk vir hom. En dan skiel ek, weet wat ervaar ek? Ek ervaar hoe ontlaide die spanning in my. Nou wil ek jou sê, het jy al gedink, dit beleef, een oud druk vir jou in, of doen sikke goed met jou, sê maar op die pad, en jy vervies jou, en jy verwens om, en jy voeg om een paar goeders toe, of jy nou vingertaal gebruik of nie. En, uh, hoe lang sit die knopje binnen in jou, die spanning? Maar as jy kies in maak en sê, ek sien jou, Heere, ek bring hierdie man voor jy, ek beklaam nie aan jy, ek sien om met die plan van sy leven. Onmiddellik is asof het het los, he? is het nie so nie? So sê jy hoeveel skade doen ons onszelf, en nou sê Petrus, hy sê, sien so dat jylle sien kan beerwe. Hy sien, om vry te wees, om dit net te laat los in ons levens, dit wat ons nodig het, ons moet net los. As ons dit kan doen, het ons by die plek gekom, prijs die Heere. Jezus maak een interessante beeld, hy sê vir die vrou wat in oorspel betrap is, want dat jylle bring haar na, na om toe, en hy sê, die ou wat sonder sonde is, laat hy die eerste klip gooi, want die vrou is in oorspel betrap, sy moet, moet gestenig word. En toe gaan die ouwens weg, En dan vraag hy vir die vrou, sê, het niemand jou veroordeel nie, sê niemand nie, en dan sê hy, ek ookie. Hy sê, ek het rede gevind om jou nie te veroordeel nie. Ja, jy is skuldig. Jy het overspel gepleeg. Jy is uitgevang. Hy sê, maar ek het die rede geword waar oor jy onskuldig verklaar is. Want al was hy nog in die kruis nie, is die lam al geslag voor die grondlegging van die wereld af. So dit het klaar gegeld in God sy oog. En daarom sê hy vir die vrou, hy sê, gaan jy nou? En sondag nie meer nie, ek veroordeel jou nie. En besef jy, so kan ek en jy elke, elke persoon sê wat teen ons oortree, en sê, ek veroordeel jou ook nie. En skielik is die las af. Skielik is daar nie meer druk nie. Ons het net al nou gepraat oor die beginsel van, van die geestwereld. Wat gebeur as ons sien? Ek wil jy met dit dink daar Wat gebeur is in die geestwereld, Jesus sê een belangrike ding, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel op aarde. Hy sê, gaan jylle en maak disciples, en doop jylle en leer jylle, en kyk ek is met jylle, tot die einde van die wereld. Uh, uh, so, Jesus stuur sy disciples uit, maar wat hy doen is, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy neem die mag in die hemel, hy vaar op in die hemel, hy gaan sit aan die rechterhand van God, wie het aan die rechterhand van God gestaan, voor hy gaan sitte daar? Die duivel het. Ondeel jylle Zacharia 3? Die duivel het aan Gods rechterhand gestaan, om Yeshua, om Jezus, wat met ons skondes, vuilkleed, voor Gods rechterstoel gestaan het, om hom aan te kla. En toet God gesê, neem sy kleed weg, en beklee om die feestkleren. En sy offer was die volmaakte een. En nou het Jezus die, sy plek ingeneem, en daarom kon Jezus sê, ek het die Satan soos een blik van my die hemel sien val. Die Satanse toegang wat Adam omgegeet is, weg. Hy kan nooit weer in die hemel kom nie reg. So, nou sien ons, Jesus oefen alle mag uit in die hemel. Ek wil julle sê, is daar traan in die hemel? Is daar siekte in die hemel? Is daar gebrek in die hemel? Is daar crime? <laughs> Is daar misdaad in die hemel? Is daar politiek in die hemel? Ek <laughs> dink, dit is daar een keer groter as misdaad. Maar julle verstaan nie, daar is niks van die goed in die hemel nie. In die hemel is vrede. Nou, dis die onzichtbare. En ek wil hier, jy en ek moet die ding verstaan, ons het het, ek het daar nie, in die boek het geskryf, want hy, ons het gesê, ek het het sommer so voorgestel, ons gesê, ons het twee realms, ons het die sigbare, en ons het die onsigbare. Nou kom ons noem die onsigbare vir die oomlik dan die jimmel. En ons noem die sigbare die aarde, wat ons kan sien, nee. En kyk nou waar is ons. Ons is in die sigbare, maar ons is deel van die onsigbare. So God wat onsigbaar is, maak homself dier ons sigtbaar in die sigtbare wereld. Julle verstaan nie? Nou in die sigtbare wereld kom hier een aanslag tegen ons. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, naaktheid, gevaar, zwaard, ziekte, allerhande aanslag, kom die vijand in die sigtbare wereld, kom hy tegen ons, in ons omstandighede. Maar Godse geest uit die onsigtbare, want Godse geest is deel van die onsigtbare, en sy voluit woon in ons, uit die onsigtbare voed Godse geest ons, met sy goddelike kracht wat ons gekonstrueer het, wat ons alles geskenk het, om wat tot leven in God vrucht dien, om een onafgebroke toewijding aan hom te hee, en een met hom te wees, met ander woorde, in hierdie sigbare wereld, dra ons die kracht van die sigbare. Nou kyk wat het Jesus gedoen. Jesus gesê, aan my is gegee, alle mag in die hemel en op aarde. Wat doen hy? hy vaar op in die hemel, hy oefen alle mag uit. Daarom sê ek, daar is nie siekte nie, daar is nie misdaad nie, daar is nie geweld nie, daar is nie tranen nie, daar is geen gebrek in die hemel nie. Reg. Hy sê, maar op aarde sê hy, ek is die een, die persoon wat het in die hemel uitoefen, maar jy is die persoon wat het op die aarde gaan uitoefen. Hy sê, gaan jylle en maak disciples, weet die wat gegloed sal die tekens volgen, my naam sê die duivels uitdrijven. En nou kom Jezus op aarde, En nou sê hy, ek wil nou vir julle die gesag gee, die gesag. Sien julle? Maar Godse gesag is nie geweld nie. Onthou jy, Godse gesag is nie geweld nie. Godse gesag is liefde. Dis nie met geweld wat hy in die kruis gehang het nie, dis met liefde wat hy in die kruis gehang het. Jy sien die wereld sê, as jylle skram, as die blauwbulle se skram, kom ons gebruik een ander voorbeeld, teen wie het liggeste gespeel? Teen Chiefs, wie toegewen? Gelijk op, ok, nie slecht nie. Maar kyk mooi, hier is die Chiefs in die blauwbulle. En die Chiefs in die blauwbulle, sy skrams weeg min of meer die cellen, maar as die blauwbulle nou so 30 kilogram kan buis kan sit in hulle skram, maar geen mens onthouwe, dan het hulle 30 kilogram oorwig, sien dit, kracht en geweld. So as ons meer massa het, maar met God werk het nie so nie. God werk met een lichte pak voorspelers. Want hy sê, my las is licht en my jukke sag. En hy kom met liefde en in sy liefde sê hy, met sy liefde kan sy leer al hierdie goeders. Daarom die uiting van Godse liefde is wat? Die uiting van Godse liefde is sien. So besef jylle, as ek sien, Ek wil hier, jy moet dit asseblief mooi hoor. Laat dit nie een recept of een ruimpie vir jou is nie. Om te sien, is om te besef, dat jy deel is van die onzichtbare wereld, waar geen gebrek, geen siekte, geen nonsens geld nie. Maar waar Godse vrede en Godse ris, en Godse teenwoordigheid, gestalte vind. Om dit te neem, dit jou eie te maak, binnen in jou, daarom het Frans wat het gesê in die mirror translation van my sê, al word ons ingeperk van buiten af, we can escape within, ons kan altyd binnen toe ontsnap, al is die omstandighede tegen ons, ons kan ontsnap in die verhouding wat ons met God het. Hy sê, dis die ontsnapping, ons ontsnap binnen toe. En wat gebeur met ons? Ons word gelaai. En nou, hoe gee ons uiting daaran? Ons sien. Nou kijk mooi wat Jezus sê, hy sê, ek sê vir julle, Nou praat Jezus van die tyd, dit is oud testamenties wat hy dit sê, want dit is Matthäus 5, is voor die kruis, nee. Maar nou geef ons een nieuwe testamentiese beginsel, al in die oud testament hier, hy sê, Seen die wat jylle vervloek, doen goed aan die wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en vervolg. Hy sê, so dat jylle kinders kan word, wat beteken dit? Is ons nie altyd kinders nie? Is ons nie lang al kinders nie? Wanneer het ek kind van God geword? Toe ek Jezus aangeneem het? toe ek Godse geest genooid om in my te kom woon, het ek kind van God geword. Maar sê my, het ek toe al my vijanden geseen? <laughs> ek het nie. Nou met ander woorde, word ek nou eers sy kind, nou dat ek geleer het om te seen? Nee, wat hy sê, is precies wat André vanmorgen gesê het. André het gesê, dan dier te seen, lijn ons ons op, kom ons in pas met wie ons is, met Godse droom vir ons leven, met die droom wat van die grondlegging van die wereld af al in stand is in Godse hart. Sê hulle wat gebeur met my? Dis ons deel. Wat is nou makkeliker? Wat is nou makkeliker as om dit hee? En dan gee God vir ons hierdie belofte en hy sê, saad bring vol een oes voort. En ek wil afsluit hiermee. Besef jylle, ons het het honderd keer al gesê, dis een saak van leven en dood. As ek kyk na die drie kleinkinderkies, wat my drie kleinkinders is nou, allemaal van julle kleinkinders het, weet nou waarvan ek praat. En die wat nie het, nie so weet waarvan ek gaan praat. Ons sal eendag weet waarvan ek praat. En ek sien hulle weerloosheid, dan besef ek, ek het kinders gehad, ek was so, die Engelse woord is ignorant, ek was so onkundig, toe ons kinders gehad, ek het nie goed begin verstaan, maar so min daarvan verstaan, dan eis ek, as ek dink, Heere, waaran was my kinders blootgestel? Maar wie wat, ons het daai tyd, toe ons kinders klein was, het ons hierdie goed geleer, en ons het begin besef, ons kan sien. En ons het begin sien. En ons het nie die volle inpak af, van verstaan nie, maar ons het <laughs> gesien. en die Heere, die Heere is nie spuitvol nie. Die Heere het het gesien. En dan kyk ek vandag, en ek kyk na die kinders, en ek sê, ek is gesien. Ek sien die dag het gekom, wat waar geword het, wat die Heere sê, jou binneste sal in beroering kom, oor al die goed wat ek aan jou doen, al die trouw wat ek aan jou bewys, ek is daar, ek speel die plek, waar my binneste in beweging is, oor al die goed wat die Heere aan my gedoen het, en nou sien ek, daar is een nieuwe geslag wat kom, en ek sien die weerloosheid van hierdie geslag, en wie wat, hulle sê ons, kinders maak van een man, een pa, of een pa, een man, en van een opa, een voel, en, maar julle weet nou voel, in die rechte voel, voel of, uh, dit vervulle opa. En wat gebeur, is ek sien die volgende geslag, en nou dat ek kleinkinders het, sien ek die potentiaal, maar wie wat, ek sien dit nie net in die drie nie. Ek sien dit in elk eniekie wat hier kom, maar wie wat sien ek nou, ek sien dit in die, in die straat ook. Ek sien dit nou in, in ander kinders ook. En wat is my rol? My rol is om te wees. Wees my rol is om te sien, wat is die toekomst van ons land? Wat is die toekomst van die wereld? Die nieuwe geslag. En ons kan hierdie nieuwe geslag sien. God het ons die sien gegee. Sal ons dit dan vasthou? Of sal ons die geleendheid gebruik? Kan jy sien, dat wanneer jy sien, bring jy die kracht, die skeppingsvermoe, wat in die onsigbare wereld lewe, bring jy in die teenwoordigheid van die sigtbare wereld in. En die, ons probleem is, ons is op kits ingestel. En baie dikwels het ons hierdie ding en sê, as ek nou sien, moet het gebeur. Ek sien, nou moet het dadelijk gebeur. Weet jy wat, hierdie sien, sien jy so oor jou skouw, sien, dit het gewerk. Jere, ek sien hoe dat die sien my gevolg het. Hy sê, die, wat is sê die woord in Jesaja 58? Hy sê, ek wil jy die skrif lees. Jesaja 58, ek gaan eindig daarmee. Hy sê, vers 8, Dan sal jou licht deurbreek, soos die dageraad, en jou geneesing skielik uitspreid, en jou gerechtigheid sal voor jou uitgaan, en die heerlijkheid van die Heere sal jou achterhoede wees. Die heerlijkheid, en nou onthou net die woord heerlijkheid, die essentiële woord heerlijkheid is het ons gesê, dokeio, die woord in die Grieks, ek, hier is nou die Hebrews een, maar ek, ek transponeer hom nou soma Grieks toe, die woord dokeio in die Grieks, is die woord wat sê, God's original intent, Godse oorspronkelike plan was wat? Om ons te sien, om ons op te lijn met sy droom. Hy sê, Godse oorspronkelike plan, sê jou van achteraf toemaak. En dan gaan hy verder aan, hy sê, hierdie sieninge sal jou inhaal van achteraf sal jou inhaal en oor jou gaan. Hoekom, as jy so volg hou alles wat ek jou vandag beveel, en wat het toe gebeur? Toe kom Jesus en hy hou so volg alles wat hy ons beveel het, namens ons. So hy is nie een van ons, wat nie so volg hou het alles wat hy ons beveel het nie, want Jesus het het vir ons gedoen. En daarom sê hy, hierdie sien, gaan jy van achteraf inhaal. Hoe sluit ons dit oop? dier te sien. Jy sien, anders bly dit vast. Besef jylle die klep, ek wil sê die klep, wat hierdie stoom, wat hierdie druk van Godse sien uit die onsigbare wereld, in die sigbare wereld in stoot, is ons monde, dood en lewe, leen die mag van die tong, hy wat die tong gebruik, is die vrucht daarvan eet. Prijs dier, vader ons dankie vanmorgen, dankie dat ons kan sien, Dankie dat ons geseend is. Dankie dat die woord is seen is. Dat ons leven seen sal spel. Dankie Heere dat die kracht en die gesag van die onzichtbare wereld, van die geestwereld in ons opgesluit lee. En dat dier te seen ons daar die kracht, daar die gesag, loslaat, vestig, die naam wat oor elke naam is, die naam van Jezus, bevestig in ons omstandighede, dat ons vanmorgen die naam wat oor elke naam is, kan bevestig oor klein Eans lewe, oor elk een wat hier is sy lewe, oor die gemeente, Heere, dat ons hierdie gesag, die naam kan uitroep oor die wereld daarbuiten. Ons dankie vir die kracht, die vermoe van die naam. Dankie dat ons kan sê vanmorgen, ons het die waarlik lief. Ons het niks buiten nie nie. Jy het waarlik alles voorsien wat nodig is om hierdie wereld een eden te maak. Ons wil saam met jy kyk en een eden sien al lyk dit so onmoendlik, wat dinge wat by die mens onmoendlik is, is by God moendlik. Ons eer die Vader in Jesus' naam. Amen. Moet iemand iets sê? Ek wil net vir julle vanmorgen sê, hierdie gesprek met die gemeente was baie jare, ek dink 17, 18 jaar terug, was hierdie selle gesprek aan die gemeente, en Jan moet ons daar oor gepraat. En ek het ek het gedink, jeg Jan, ek, ek, ek dink nie, ek stem met jou saam nie. En ek het dit een punt gemaakt, ek daar nie strijde met dit, een punt gemaakt, om het te toets. Ek het vir 6 maanden, het ek sien uitgesprek, en vir 6 maanden nie. Ek het het gaan toets, want ek is ouwe te ding wil toets, ek wil sien of dit werk, of het nie werk nie. En ek kan vanmorgen vir julle sê, ek staan hier vanmorgen as een levende voorbeeld vir julle elke situasie wat een baie, baie slechte situasie was, wat een slechte omstandighede, wat teweeggebring is dier my eie toedoen en dier omstandighede wat ek geseen het, as ek terugkijk daarin, dan sien ek die wonder van die uitspraak van my mond, wat gemotiveer is dier Jesus Christus' bloed. En ek kan vanmorgen opstaan en ek kan vir julle sê, wat Jan hier gesê het, beam ek, stem ek saam mee, en dit is waarachtig die waarheid, want het is getoets, ek het het getoets. En ek kan net kom en vir julle sê, wie julle wat, pas het nie julle levens toe. Daar is een ongelooflike groot levensvreugde in dit. Dit maak jou los. Weet, dit is waar wat Jan sê, hou raak in baie omstandighede, as jou kop met jou werk, dan raak een ou opstandig oor baie goed. Maar die moment wat jy kom, en jy die sien uitspreek, dan werk jy nie meer met jou kop nie, dan werk jy met dit, wat God in jou geplaas het. En weet wat, jy kom vry. En dit gebeur nie oor nacht nie. Maar as jy so terugkijk, dan kom jy sien, en dan kan jy dit sien. Een jaar, twee jaar, maak jy saak wat nie. Kom dit, en dan sien jy, wat het die uitspraak van jou mond, wat het dit gebring? En ek wil vir julle sê, ek het dit getoets. Wat Jan vanmorgen sê, is die waarheid. En ek staan by dit wat Jan gesê het. En ek bevestig dit wat Jan gesê het, want dit is waarheid. Jy kan dit gaan toets in jou leven. Dankie. Ek wil ook net graag met julle iets deel. Hierdie week, wat voorbij is, het ek en my andere helfte, het ons ook vir die tweede keer oupa en ouma geword. En nou sit ek en dink, nou gaan ons hospitaal toe. En daar het nou klomp goeders gebeur en alles want dit moet nou eers môre gebeur het. Wat Trudy sou hospitaal toe gaan in Dinsdag aand toe besluit die mannetjie nie hy wil nou maar die lig aanskou. En uh kom ons af by die hospitaal eers en die babatjie lê daar en hy slaap en hy's rustig en alles. En ek dog kan dit so wees. Toe dink ek ja, maar dit kan want ons het ons die eerste maal gehoor het Trudy is weer swanger. Het ons begin om om vir klein Laurens te seën. Ons seën hom met God se plan vir sy lewe. En nou is dit nie snaaks dat hy so rustig is en die hele tyd slaap en alles. En wat nou nog snaaks is, In ons familie is, is daar 'n hele klomp Hendrikke. My pa was Hendrik, my broer is Hendrik en my oudste seun is Hendrik. En hulle het toe nou besluit dat die tweede seentjie gaan ook Hendrik. Die tweede naam is nou anderster, dis nou Trudiele se se van, hy sal nou Hendrik Lourens wees. Die dag toe hulle vir ons laat weet nee, dis nou so, dit gaan 'n klein Hendrikie wees. Alles is reg. Nou gaan dit maar so aan. En op 'n dag toe sê ek vir Hendrik: "Dink julle nie julle moet hom Lourens noem nie. Dit gaan net 'n klomp verwarring uitskakel omdat daar jy so baie Hendrikke is." Maar ek los dit daarbey. So 'n week later kom hy by my en sê: "Dis Lourens nou." En ons het nou eers vir Hendrik geseën en toe seën ons vir Lourens. Dit maak nie saak nie, die seën bly dieselfde.